grund av en slant aldrig knycken Av du folk du förtrycker Tillsammans med dina drängar Stjäl du våra skattepengar Hatten av för vår kära minister Nog accepterar vi alla dina brister för bättre fri än illa fäkta Vill inte vara inkorrekta Lik sociala parasiter Hemska bovar och banditer Goda dagen, goda natten inte Och en slant för att släcka din tår Att släcka din tår Trots att svältig och sjuder På varenda varningsklocka ljuder Öppnar vi är vår svenska famn Allt i mänsklighetens namn För att klippa folkets band säljarna ut våra svenska varv. För här finns ingen som höjer sin röst. Trots att ondskapet gror i varje bröst. Och att knegaren svälter medan du blir fel. Kan gärna vara vår hemlighet. 43. mikrofon till eh, högtalartelefonen. Det är ett antal personer här som vill vara med och prata i radio. Men jag kan inte köra live dessa webbradion. Du lyssnar på Radio Länsman, partipolitisk obunden webbradio som förmedlar ett invandring politiskt budskap. Vi ställer logiskt tänkande mot det mångkulturella samhället som totalt saknar logik. Lyssna, kommentera och mejla dina egna tankar. Ja, hej och välkomna till Radio Länsman och i vanlig ordning måste jag ju se hur veckan har varit först och främst för damerna. Sist, ja nu minns jag faktiskt det, sist var det Greta så nu är det Freja. Hur har mm. veckan varit? Jo då, den har eh, varit intensiv som vanligt som det alltid känns som att jag säger. Som ni kanske märker så jobbar jag väldigt mycket och det är väldigt mycket på jobbet hela tiden. Så det har varit en väldigt stressig vecka faktiskt, den här veckan. Man ska ju ändå inte klaga, de har ju pratat mycket om att det är så många som förlorar jobbet nu så att... Eh, ja, nej, ja, ja, jag klagar väl inte. Nej, men, vi får vara glada. Er fritid hade faktiskt varit väldigt skönt. Ja. Hur har din vecka själv varit? min? Åh, oh, nu blir det annorlunda år. Ja, ja men det var ju intressant. Ja, vi lever in wild side. Ja, <laughs> ja, eh, mm, ja, hur har min vecka varit? Min vecka har varit eh, kall. Nej, faktiskt inte så kall idag. Det var ju några plusgrader idag för en gångs skull. Eh, nio plus hade vi det hos mig, vet jag. Ja, nej men annars har väl veckan ja, den, den är väl rätt, ser väl ut som vanligt. <laughs> Inte så mycket att säga. Jobba, jobba, jobba, ja. Mm. Eh, och Greta? Jo då, det är mycket att göra och, men det, det är väl bara att bita ihop. Det, bara bita ihop. det känns lite speciellt att gå till jobbet och veta det att man inte får betalt. Nej. Och sen att jag, jag ska ju jobba 100 procent, 140 timmar ska jag göra och det är mer än en 100% tjänst inom vården. Men gud. ja, det... det låter ju inget roligt. Nej. Jag lider mer, jag ska aldrig mer klaga. Nej. Nej. <laughs> Du får betalt och... Som sagt, du ska alltid vara värst. <laughs> ja. ja. Ja, ja. Eh, ja, men idag, jag är, är inte alltid omöjlig, jag säga. Jag läste en kommentar där på Eh, på Flashback eh, och Backflash. Backflash <laughs> och det är en person som tyckte att eh, ja, att det kanske är bra att ha lite mer blandade ämnen så som sagt, jag är inte alltid omöjlig så att eh, vi har lite blandade ämnen idag ehm, och eh, bara för att förklara först och främst namnet på det här programmet kanske fick några att fundera så här, vad händer nu då? Ska, ta, ska de eh, ta avstånd från nationalismen eftersom det heter nationalismen i backspegel. Nej, det är inte det det gäller utan det är mer att vi tänkte eh, vara lite nostalgiska och titta lite tillbaks på eh, vad ska vi säga, ja hur, hur det var när vi kom in i kretsarna, jag säga. Ehm, alltså, eh, alltså ja men omgivningen, umgänge och sen titta lite på nutid och se ja, hur, hur är det nu och vad har förändrats och vad är bättre och vad är sämre och så vidare. Och så där. Det, eh, alltså det tyckte jag tyckte jag kände som kanske kunde bli en intressant grej liksom att se eh, skillnaden för alla har väl olika erfarenheter och då tänkte jag att ni skulle föra våra. Eh, och sen har vi en del, andra ämnen då som vi ska ta, men eh, ja, nu har vi pratat på här en stund så då är det dags för musik tycker jag. Så att vi tar det först och så tar, är vi tillbaka snart. Ja, och då var vi tillbaka och eh, under musiken här så eh, debatterar vi lite fram och tillbaka vem som ska börja. Och det slutade med att det blir Greta som får börja och därefter är det jag och så sist men inte minst är det Feja. Greta. Då tänkte jag undra lite då, eh, när, om du tänker tillbaka om en att det känns lite konstigt att säga till en lite, lite drygt 20 plus åring och säga tänka tillbaks. Men ja. <laughs> Eh, eh, men det jag är lite intresserad av som sagt är alltså, det är, eh, ja men som jag förklarade att lite, jag menar hur, hur var det? Hur där jag växte upp och min umgängeskrets och allt sånt där då. Ja, och så, ja. Och ja. alltså skillnaden i vad du tycker då från idag eller då och nu och sådär. Ja, det jag är lite speciellt. Många har det ju garanterat så som jag hade det men eh, när jag började tänka nationalistiska banor eller när jag var medveten om att jag gjorde det så var jag runt 13 år gammal. Och eh, med andra ord, vad blir det då? Det blir åtta år som jag har ansett mig själv vara nationalist. Då kände jag inga nationalister privat. Eh, det fanns några på det stället där jag bodde men eh, det var, det var liksom inga, inga jag umgicks med. Och de var dessutom betydligt mycket äldre så de ville garanterat inte umgås med en 13-åring. Eh, så jag utvecklade mina åsikter själv och det var under väldigt många år så utvecklade de inte överhuvudtaget nästan. Eftersom jag inte hade något, det var ingenting som påverkade mig. Det var liksom ingenting utifrån som påverkade mig i att ta reda på mer. Och jag pratade inte särskilt mycket om mina åsikter så för någon eftersom en del av mitt hem som jag växte upp i var väldigt mycket åt vänster. Och, så det, men ja, det, det, är så svårt att tänka tillbaka. Ja. Men jag hade, jag hade liksom inga direkta kopplingar förrän jag blev runt 15. Ja, strax innan jag skulle fylla 15, 15 där någonstans. Så började jag komma i kontakt med sådana som, som sa sig vara nationalister men det visade sig att det var mest något de sa bara för att vara räcka. De var inte särskilt övertygade. Utan på fester så kunde de eh, krama utlänningar och sådär. Och det kände jag att ja, men om man har de åsikterna de säger att de har så varför umgås med utlänningar? Var de riktiga så här, eh, hardcore så att säga då? Eller, och, sen, och på det viset menar du hycklade på det där viset? Nej, inte så. Men det var väl mer det här... Då flyttade jag ut, till, eh, ut på landet och det var i, på en högstadieskola ute på landet. Och där är det ju allmänt känt att, att tänka i nationalistiska banor och så vidare. Det, är, det är vanligare ute på landet och det är mer accepterat. Så det var väl att de hade de åsikterna som deras storebrorsor hade haft och så vidare. Men de la inga liksom, värderingar i det och de levde inte efter så som de tyckte. Utan det var mer för att vara fräck, för att vara som storebrorsan. Men när inte storebrorsan var med så behövde de inte visa det på samma sätt. Mm. Eh, men hur tycker du nu då om en att du sa att du inte liksom riktigt påverkades eller så på den tiden men om du eh, tittar framåt igen då, vad skulle du säga tycker du har blivit bättre? Alltså vad är skillnaden idag? Eh, så jag kunde bara se det för jag hade liksom det här glada 90-talet som många beskriver eller vad man nu vill kalla det. Så jag var ju liten då, jag föddes 91. Så jag var åtta år gammal 99. Ja. <laughs> ja men alltså hur ser du det nu då menar jag om du tänker från när du väl eh. var 13 då, då eh, eller 15 då? Det enda jag kan säga är att jag har fått på senare år så har jag fått mer nationalistiskt sinnade vänner visst har det påverkat. Det har gjort att jag har tagit reda på mer saker. Jag har mer satt mig in i mina åsikter och bildat värderingar av mina åsikter. Det kanske var lite konstigt sagt, men läser man psykologi så förstår man vad jag menar där. Det är nämligen så att åsikter är någonting man förändrar lätt, värderingar är något som är väldigt, väldigt svårt att förändra. Men tycker du att eh, alltså nationalism överlag och hur människor alltså- arbetar alltså, med är bättre idag än då? Det kan jag inte svara på eftersom jag inte hade det runt mig utan det enda jag kan se det är liksom sådana när jag har gått tillbaka för att se när jag liksom i dagsläget har gått tillbaka för att se hur var det då? Och på det kan jag säga att det har, det har i princip enbart blivit förbättringar. Så jag, alltså jag levde som sagt, växte upp i ett vänsterhem och då hade jag väldigt annorlunda åsikter. Och jag växte upp i en vit miljö. Det var väldigt få invandrare överhuvudtaget på något av de ställen jag har bott. Där jag bor nu så består eh, somalierna av 5 av invånarna mm. i en by på 400 personer. Mm. Det är en familj somalier. Så det jag har mer utlänningar runt mig nu mm. än vad jag haft tidigare. Mm. Rent procentuellt sett. Och då jämför jag liksom inte med att visst, jag har bott i Göteborg, men jag bodde ute i Torslanda och då var det väldigt vitt. Ja, du växte upp lite mer som i man kan säga du växte lite upp mer i Sverige än vad Freja gjorde till exempel. Ja, det kan man verkligen säga att jag gjorde. Mm. Den uppväxten jag hade i mångt och mycket det är en sån uppväxt jag vill se att framtidens barn får. Då vet vi att det är till din lilla by man ska flytta för att fostra sina barn. Ja, inte Nej. nödvändigtvis. För min blev nyligen snord. Ja, ja, men rötägg finns det överallt. Men jo. det är inte så att man behöver gå runt och vara rädd för att bli våldtagen stup i kvarten, antar jag. Nej, det tror jag inte. Mm, <laughs> det tror du inte? Nej, okay. Nej det tror jag Ja, ja, nej men det var ju en intressant eh, titt i backspegeln och ja, nu då. Men om du inte sa så mycket. Jo, nej men det är kul att höra lite hur, hur ditt liv har varit såklart så att eh, ja. lyssnarna får lära känna dig lite bättre. Mm. Ja. Eh, men då då, om eh, gammelgubben ska ta upp stafettpinnen. Ja, inte, inte för att jag springer så långt kanske, men ja. <laughs> eh, ja men, style Ja, <laughs> precis. eh, ja, jag menar, det kan ju bli, det här kan ju bli lite annorlunda då med tanke på att jag är lite äldre. Eh, mm. Om än att jag har märkt att folk tror att jag är äldre än vad jag är. Men, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Den ålder som alla tror att du är det är och förblir alltid mycket, mycket, mycket yngre än vad du egentligen är. okay. <laughs> Ja, är faktiskt en din födelseattest är felskriven. Okay. Det ska stå tusen. Punkt. <laughs> Dag ett, typ. eh, ja, nej men om jag ska <clears throat> ta och titta tillbaks då. Det, <clears throat> det blir ju några år och eh, om jag först ska tänka då skillnaden i ehm, kanske kanske jag kan börja med vad som vi kan kalla aktivism, men långt ifrån är eller var aktivism eftersom det här är ju alltså på, nu pratar vi då 90-talet när damerna var små. Mm. <laughs> Eh, fast jag var väl inte så överdrivet gammal själv men jag var inte ett barn i alla fall. Eh, då, jaha, Nyss var jag gammal och nu är jag ett barn. Okay, ja. Det äldsta barnet som finns. Ja, ja. ja, men i alla fall då så var det ju så att eh, den aktivism så att säga som var, det var att festa. Mm-hmm. Alltså det var, det, det, är en sån otrolig skillnad idag eh, från då med tanke på att om man tänker idag, om det är ett seriöst, till exempel ska vara ett torgmöte eller något sånt, då får ju de flesta verkligen eh, samla ihop sig ordentligt från alla håll och kanter för att kanske få ihop 15 pers eller någonting till det här torgmötet då. Eh, på den tiden, usch vad gammalt igen låter, men ja, då var det ju som att bara det skulle vara någon liten fest eller någonting, det, det, det kunde ju lätt bli 20-30 pers utan, bara sådär, rakt upp och ner direkt. Och man märker verkligen skillnaden att det var så många som föll bort när hela den här mer, eh, eh vad ska man säga, ogenomtänkta stilen, alltså hela den här ja, som det var då, alltså det var ju lite så här halv, halv, halv skinnskallekultur eller ja, som det var överlag att det fanns inte så varierat då som idag. Alltså idag finns det ju kulturnationalister och det finns nationalister och olika grader av nationalister och det finns mer hardcore nationalister. Men då var det ju i princip bara nästan en grej det var ju... Skinheads. Ja, men typ. Liksom. Det, det, det, var, det var ju så hur man, hur man än vrider och vänder på det. Så själv så var jag ju aldrig någon skinnskalle utan jag... Det var på <laughs> tiden, ja, det var på tiden jag hade, hade hår faktiskt. Och det var jag väldigt glad, glad för. Jag hade långt hår. Och... Sa inte han att vi var barn då? Ja. Han måste ha missuppfattat det här. Aha. För alltså på den tiden du hade hår, det måste ha varit fruktansvärt länge sedan. Ja, men... Var vi ens födda då? Ja. ja, ja. ja, ja. Nej, men i alla fall, jag, jag hade eller, eh, hårdrock, black metal-stil och så, ja, men, eh, men i alla fall, eh, det var ju som sagt, så var det ju då och eh, det är, det är bara det är någonting som stör mig så otroligt att, att då var det så pass många fler för ingenting, bara för att det var, bara för att ha kul i princip. Mm. Och så fort det faktiskt eh, en del då började vakna upp och lukta på kaffet höll jag på att säga och, och känna att ja men hallå, eh, det kanske är en bra idé om man säger sig ha en viss åsikt och en viss ideologi och en viss syn på politik. Då kanske det är en bra idé att faktiskt vara lite seriös och framföra den här, de här tankarna eh, lite seriösare än att sitta och dricka öl och lyssna på musik. Um, där föll det bort väldigt, väldigt, väldigt många. För det visade ju verkligen att det var bara, egentligen det var bara för att ha kul, bara, bara för ett umgänge, bara, ja, bara, bara sådär. Samma, alltså hängde väl med från den här Ultima thule och så vidare. Att det, var, det handlade om musik, det handlade om att festa. Men sen ändrades ju det som sagt och då blev det väldigt få kvar som verkligen eh, ville arbeta för ett eh, nationalistiskt Sverige. Eh, eftersom det var inte bara massa roligt utan det krävdes arbete också och det krävdes att lära sig någonting och faktiskt och, och, och kunna debattera och uttrycka sig. Ehm, men så det kan jag säga är en absolut, alltså det är en, det är en sån natt och dagskillnad eh, från förr. Eh, så att man kan ju verkligen bara hårdra det. Men idag är aktivism, det, det kan betyda att du ja, torgmöten eller du kan dela flygblad eller du kan ha hemsidor där du sprider ja, eh, nyheter eller vad som helst. Alltså mer alltså kreativt så att säga att faktiskt göra någonting. Men mm. det såg man inte mycket av alls på den tiden. Det är, så att om jag ska säga då om jag, vad jag tycker är om jag tycker det var bättre förr eller bättre nu. Man brukar ju ofta säga att det var bättre förr men i den här meningen så var det verkligen inte bättre förr. För att hade det fortsatt i den stilen då kan man ju verkligen säga att du aldrig hade kommit någonstans. Så det var väl egentligen antagligen lika bra att bli av, eller att de faktiskt försvann de här. För att om de bara tyckte det var kul och eh, gå runt och öla och, och, och, skrika och dona och hålla på. menar, det är rätt meningslöst när man faktiskt eh, rent politiskt vill komma någonstans. Så förhoppningsvis var väl det de bästa stannade kvar då, förhoppningsvis <laughs> kan man väl säga. Eh, så att, ja, men visst, det var väl, hade man, visst hade man sina roliga stunder och det var som det var då och så, men eh, jag skulle ju aldrig någonsin tycka att det skulle vara så idag, utan ja, ska vi göra någonting för att förbättra situationen då, då, får, vi, då får alla ta och rycka sig i kragen och, och ja, skärpa sig helt enkelt och, och, ja, så mycket det går leva för att förverkliga mm. våra idéer. Um, så det är väl egentligen så jag kan summera det lite kortare. Ja. Hur gammal var du när du först insåg att du Ja, det var väl någonstans där som eh, Greta sa också. Det var nog någonstans vid 13, mm. 13 års åldern där. Och, ja. Alltså jag, jag, tror, alltså du har ju sagt också eh, Länsman att du växte upp relativt, alltså ett relativt vitt område och så vidare. Mm. Eh, och jag tror att de som eh, gör det, då kommer den här alltså medfödda, eh, det medfödda nationalistiska tänket av sig själv. Ja. Medan de som växer upp som Freja då har gjort, att det kommer av miljön på ett annat sätt. Jag förstår hur du menar. Fast jag måste också äh, säga emot lite grann. Mm. För att ja, visst, en viss del kommer med miljön. Men jag kan ju inte påstå att den här nationell, alltså nationalistiska värderingarna, sunda tänket tycker inte jag kommer med miljön. Nej, men det alltså är snarare det... agget emot mångkulturen som kommer med miljön. Förstår du vad jag menar? Jo, absolut. Men det jag syftar på att alla har, enligt mig så finns nationalistiska tänket och de värderingarna och allt det här. Det finns inom oss. Mm. Bara att för de som växer upp i en mer hotad miljö mm. så kommer det fram på ett annat sätt. Ja, om inte annat så blir de eh, mångkulturella mm, konsekvenserna mycket mer påtagliga för en. Ja. Um, för det, här, alltså det kommer fast, ju fram i olika ja. tidpunkter. Så ja. att eh, många som kanske i mer mångkulturella miljöer kommer in i kanske 16-17 års åldern och liksom börjar få nationalistiska värderingar att eh, om de hade vuxit upp i en vit miljö så är det inte säkert att det kommit tidigare. Eller så är det så att man blir mer medveten när man växer upp i en mångkulturell miljö om sina värderingar. För för mig var de helt naturliga. Det var liksom, jag tänkte liksom inte ens att jag var nationalist i den bemärkelsen. Det gjorde inte jag heller för så många år senare. Jag visste inte ens mm. vad det var. Jag var inte ens insatt i politiken när jag var yngre. Alltså om vi går, om vi går längre bak än typ vad ska man säga, 12-13 så började jag intressera mig för politik. Men mm. innan det så hade jag ju ingen aning. Jag menar, man är ju egentligen bara barn. Det är man även vid 12-13 års ålder. Man jo. hade ju inte mycket hum om vad det egentligen innebar. Nej, alltså... Först man började läsa om det i skolor och sånt också. Ja, men de här som faktiskt är sunda värderingar. Jag tror de kan komma fram på annat sätt när man växer upp i en trygg miljö mm. mot vad de gör i en otrygg miljö. Jag förstår hur du menar, det gör jag. Eh, men jag menar, för mig till exempel när jag var yngre, jag har ju gått i mångkulturella, alltså vad blir det, lek, vi gick på lekis när vi var ja. små. Eh, jag har alltid haft väldigt svårt att umgås med invandrare på det sättet. Mm. Ehm, jag har alltid tytt mig till mina egna och det har man ju även märkt i skolorna och på lekis och hela den här biten att man gör det. Det är ja, sunt, det är så det är. Ehm, jag menar, pratar jag med mina kollegor idag som själva har barn så säger de ju samma saker. Mm. Det är mm. liksom så det är. Sen är det ju alla andra som försöker bracka på barnen att nej, men ni ska leka med varandra. Så är det. Kom igen ja. nu, här ta nu lilla Ahmed och sätter och leker i sandlådan. För de blir påtvingade det. Mm. Så att jag tror, precis som du säger, det är med, alltså det är, det är som sagt rent sunt bondförnuft. Alltså det, mm. det kommer naturligt, man, man tyr sig till sina egna, det gör man ju alltid. Um, men sen kan jag inte heller påstå, jag, jag, jag tror inte att det är någon större skillnad. Jag tror i så fall snarare kanske att många som växer upp i en miljö där det är övervägande vita. Jag tror de, många av dem löper större risk att bli så här mer intresserade sen utav andra kulturer på ett annat sätt eftersom att mm. de inte har levt i konsekvenserna. Så där tror jag det finns två olika sidor att se på det, förstår du vad jag menar? Jo, absolut. Uh, och det, jag vet inte om jag nämnde det, men det jag ville ha fram var det här med att om den här som kommer in rätt tidigt i nationalistiska tänket och blir medveten om det mm. när den bor i mångkulturell miljö den hade kanske kommit in i det mycket senare i en trygg vit miljö. Eftersom man inte blir utsatt för det på samma sätt då. Samt, samtidigt så kanske man just ser det som att man tittar på sitt eget område och sen tittar man på de här faktiska mångkulturella områdena och så ser man det att vi har det rätt bra här faktiskt och vi vill gärna ha kvar det. Mm. Mm. Men, Freja Freja, du kommer inte undan. Ja, nej men som sagt, som till skillnad mot eh, båda er två så har jag då vuxit upp i ett väldigt mångkulturellt samhälle. Vilket kanske inte är allt för... Det är ingen större hemlighet för någon, tror jag. Mm. Ehm, precis som jag nämnde så började jag väl också fundera väldigt mycket kring vad som är rätt och fel i nationalistiska banor utan att jag visste om det, om man säger så. Då. När jag var väldigt ung faktiskt. Eh, redan alltså när jag gick i skolan med tanke på att jag ändå gick i en skola där jag verkligen tillhörde en minoritet grovt. Men sen så var det väl mer så att när jag gick i, säga, när jag bytte skola så var jag ungefär 12 år tror jag. Och det var då 11-12 år tror jag som jag började att bli mer medveten om det just för att min brorsa var i en eh, period i livet då han var mer Alltså det, det jag tror han var inne i för period då, <laughs> om jag säger så, det var den här typiska ultimaturle vågen för att han hade fått influerat av sina Eh, polare och det var väldigt coolt att gå runt i bomberjacka. Men han hade aldrig några politiska värderingar i, i det, utan det var mer en subkultur han eh, tillhörde på. Mm. Ja, ja men precis. Eh, var på Det gjorde ju att, åh, va, fan vad coolt liksom. Jag tyckte hans kompisar var jättecoola och jag tyckte det var skitcoolt själv. Eh, bara det att jag var väl, har väl alltid varit mer också inte fått klanka ner på min bror, men mer, mer talförlig och mer eh, intresserad av att läsa och jag har alltid haft ett läshuvud, vilket han inte har haft på samma sätt. Eh, så att jag började ju framförallt, hamnade jag i en diskussion med en av hans kompisar som jag tyckte var väldigt intressant gällande politik. Eh, när jag knappt visste vad politik var typ. Och jag tror det framförallt fick mig också att börja säga, aha, intresseras lite. Men sen var det ju inte förrän, och alltså, som jag tidigare berättat också när jag gick i högstadiet och vi läste om eh, historia och andra världskriget och det som fick mig framförallt att själv söka mycket mer fakta om både historien, det ena och det andra. Men sen så gick det nog ett tag innan jag, jag kan ha varit när jag verkligen insåg att jag var nationalist, då tror jag var ungefär 14. När jag liksom satte ord på mina åsikter om vi säger så. Eh, och sen så vart jag inte... När jag vart mer aktiv och kom mer in och fick nationalistiskt sinnade vänner så var väl det framförallt efter det... Strax innan jag var 16, 15, mellan 15 och 16. När jag blev tillsammans med ett av mina ex i alla fall så eh, kom jag mer in i den aktiva delen om man säger så. Då. Eh, och det var mycket att vi delade flygblad, vi kli klistrade klistermärken här och var. Och var mycket ja, ol olagliga också. Man, mm. Ja. <laughs> ja då! ja, mm. ja fortsätt. <laughs> och sen även det som du nämnde, väldigt mycket fester och eh, sitta och dricka öl och lyssna på musik. Eh, det var väl inte helt fysiskt för det var otroligt socialt, vilket jag tycker det är grymt roligt för att det kanske man märker. Med tanke på hur mycket jag gärna pratar så är jag en väldigt eh, social människa. Om det har undgått någon då. Eh. <laughs> Men eh, så, ja, vad ska jag säga? Jag, största skillnaderna eh, vad jag märker då och nu, framförallt med mig själv, märker jag att jag, ja, som vi tidigare också pratat om, man har ju utvecklat sina åsikter något enormt. När jag ser tillbaka på mig själv då då ser jag bara, nej men lilla gumman, hur tänkte du där? <laughs> Typ. så det var väldigt mycket man ändå tyckte och tänkte som man bara, men Man har ju vuxit upp otroligt mycket i åsikterna och verkligen utvecklat dem åt rätt håll om man säger så. Ja. Även fast jag var på rätt väg då så har det ju verkligen blivit en stor förbättring, enligt mig själv i alla fall. Eh, det låter som att jag sitter och skryter här nu, men eh, <laughs> det är inte riktigt så jag menar. Det stämmer säkert. Ja, eh, men jag tror de flesta kan relatera till det också, för jag menar, tänker man tillbaka på när man var yngre, vad man tyckte, tänkte och hur man, framförallt vilken approach man hade, alltså vilken framtoning man hade. Mm. Så var, det, var man ju, även fast åsikterna kanske inte var lika radikala, så var framtoningen mycket mer radikal mot vad den är idag. Förstår ni hur jag menar då? Jo, absolut. Ja. Med tanke på att mina personliga, alltså mina, mina åsikter är otroligt mycket mer radikalare idag emot vad jag var då, så var ändå framtoningen... Det, det är väldigt, väldigt vanligt att man blir mer och mer radikal. Ja. Men man lär sig hur man ska uttrycka sig. Precis. Så mer logiskt hade det varit om jag hade varit lika lugn och <laughs> diplomatisk i toningen då som jag är idag. Men, ja omgivningen pratar om också, länsman, hur, hur det har blivit menar du? Visst var det en av frågorna du hade? Ja. Jag menar, man har ju ändrat eh, umgängeskretsar hit och dit har man väl gjort även fast man fortfarande har kvar många vänner som man hade när man började tänka nationalistiskt och komma in i de banorna, förstår du vad jag menar då? Och där har det väl lika så att många av dem har ju också ändrat framtoning och, och själva liksom också vuxit, som vi alla gör. Eh, bortsett från dig då länsman, för du kommer ju alltid vara äldst. Ja, där kom den igen ja. Du ja, kan ser, inte klara det. ser det så här länsman, den gamla är ju oftast vis. Ja, oftast. Mm. Så, så det behöver ju nödvändigtvis inte vara mobbning. Nej, ja, tjej, man kan ju se på saker på olika sätt. Ja. Exakt, allt är relativt. Ja. Um, ja, men jag vet inte hur mycket mer jag ska tillägga. Vad mer vill du i så fall ha svar på? Det är väl lättare. Ja. Nej, men det känns väl som att det där summerade väl ändå att du, ja men idag då om det är alltså bättre då med andra ord, eller? Ja, ja det är väl summan och kardemumman om vi säger så, men det hade väl varit ett tråkigt svar att ge från början antar ja. ja, men det, så vi kan väl egentligen sammanfatta det till att säga det att det, det, det, det hade ju som det du säger, det, rent, rent, rent socialt umgås och, och ha kul så var det, det, så var det bättre för ja. Eh, om än att det var lite väl tappat bakom 12 000 vagnar ibland. Men, ja. men, <laughs> eh, men eh, idag så är det ju mycket seriösare och vi har ja, eh, ja. Våra, utvecklats en del sen förr. Och, eh, jag tror man ja hoppas att vi har gjort sen kan, sen kan man ju också se det så här, rent för Sveriges väl, <laughs> välfärd, om man ska säga det, ska man säga. För att vi, alltså för att nationalister överhuvudtaget ska kunna komma någon vart, för att det vi tycker och tänker ska kunna göra någon förändring idag, så har det ju verkligen gått till det bättre. Och det är ju på rätt väg. Absolut. Men, men rent socialt sett, eller ja, det kan man inte kan säga i alla lägen heller. För att jag menar, det är ju inte så att det är tråkigt vi får det framstå ändå som att det är tråkigt att vara nationalist idag, att man inte har något socialt umgänge på samma sätt. Som det är snarare så att det, det har blivit det. mer kvalitativt umgänge. Ja, det har det ju absolut blivit. Eh, men sen kan ju inte heller det ena utesluta det andra, för att jag menar, man hade ju otroligt roligt förr. Absolut. Men sen blir det väl också så att man, man, man blir ju äldre och man har ju andra prioriteringar i livet, vilket gör att man inte har tid heller att lägga på att ha lika kul som man kanske hade förr. Eh, men eh, den här radion behöver lite musik så det kör vi nu. Ja, och då var vi tillbaka och ingen har väl missat vad som har hänt med Erik Almqvist eh, från Sverigedemokraterna. Eh, jag har absolut inte missat det. För jag har blivit påmind om det många, många, många gånger på jobb idag. Jag hörde på radion. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har hört eh, rasistiska uttalanden mm. och sexistiska uttalanden. Mm. Det räcker nu kan man säga. Eh, ja. jag, det känns ungefär lika uttjatat som att höra Zlatan eh, ja. nämnas i radio. Ja, men du, då har jag hört båda deras, alltså både om Zlatan och Erik idag hela dagen av en arbetskollega ja. av samma person. Han sitter och varvar mellan Zlatan och... Nej, fy fan. Ja, men det bara för, det kan ju vara så att någon kanske har missat det så jag kan <laughs> bara lite kort säga att eh, det handlar då om att eh, tidningen Expressen då har släppt eh, en film Eh, det har kommit ut och som visar där när Erik Almqvist och så var det ett par andra då, eh, Ekerot bland annat och sådär som var ute och var fulla och, och så var den där invandrade komikern eh, Soran Ismail eh, som, ja, de, de, de höll på att bråka helt enkelt och då ska tydligen Erik Almqvist ha sagt, eller tydligen, jag tittade på det så han sa det. <laughs> Mm. Men han sa Babbe och så sa han Blatte Lover och så sa han väl tydligen också till någon tjej där Hora, sa han också. Eh, och det var ju såklart väldigt, alltså, väldigt dumt. Men nu har det ju blivit så här då att han har eh, fått eh, lämna eh, sina uppdrag och det han har och så. Men han sitter väl fortfarande kvar mm. i riksdagen, ja. Men de har inte riktigt bestämt ändå hur hur det ska bli. Mm. Men den här filmen kommer då alltså från Kent Ekerots mobil. Första frågan, hur fick eh, media tag på den om den finns i Kent Ekerots telefon? Det undrar jag med. Mm. Det var, någon, det var någon andra som undrade det också. Det, jag tycker det är en väldigt... Jag får mig att det var... Jag ska inte ens kolla. Jo, tydligen så hade ju den här filmen då först och främst hamnat hos eh, Eh, en på Expo då, David Bas, eller yes. Bas. Ja. Eh, Så från Kent Ekeroth till David. Ja, och, och, han jobbar då tydligen eh, nu för tiden då, då, på Expressen. Och då undrar jag verkligen då, vad... Jag menar eftersom de båda, eh, Kent och eh, Erik borde ju verkligen ha insett då såklart att det här är ju väldigt känsligt. Det här är inte så kanske så jätte, jättebra om det kommer ut i ljuset. Så varför inte radera filmen då? Mm. Kan man ju undra. Ja, jo, men det är också alltid smart, alltså lätt att vara efterklok. Man kan väl sitta och spekulera jättemycket i vad som, att det hade varit bra att ha gjort si och så, men man kan ju inte ändra på det som är. Det jag tycker det är bara snarare tragiskt att det blir sådana stora ramaskri gällande hela det här. Och vi hade en diskussion på jobbet, eller jag hade en diskussion på jobbet med en kille som verkligen totalt såga hela SD på grund utav det Erik hade gjort mm. för två och ett halvt år sedan. Och till slut, efter att han hade suttit och typ diskuterat, velat att dra igång en diskussion om det här nästan under hela dagen, så vart jag liksom såhär, men snälla! Allvarligt talat, människan gjorde det här för två och ett halvt år sedan. Alla är mänskliga. Han var full, han har själv gått ut och er, erkänt misstaget, bett om ursäkt och så vidare. Men allvarligt talat, du kan inte hålla, hålla hela partiet ansvarigt för någonting som en människa har gjort och, och, det är inte riktigt så heller att hade det här gällt, gällt ja, ta till exempel eh, Gustav Fridolin eller någon annan människa som hade gjort någon dylik sak. Det är inte så att det hade blivit världens ramaskri gällande det då. Det kan jag mm. nästan garantera. Men just för att det är SD, ett parti som är så otroligt utsatt. Bara för att det, det är typ det enda parti som vågar lyfta integrationspolitiken. Mm. Och den frågan. Då ska vi på det på en gång. Det är helt sjukt. Jag blir så otroligt jo. irriterad över det. Det är så... Jo, Nej. men det, det som jag också var inne lite på på jobbet just och sa att, det det, det, eh, om man tänker skillnaden mellan eh, alltså det är en sån uppenbar skillnad i hur, eh, hur de blir behandlade. Jag menar, ta till exempel, jag menar, inom vilket parti som helst, det, det, finns människor som har gjort både det ena och det andra felet och olagliga saker. Och, och sen tog jag som exempel den här ja, hon hette väl Monica Gren här för mig från eh, Socialdemokraterna som eh, ville väl legalisera incest. Det mm. blev någon, var någon artikel om det. Inte ens en speciellt negativ, eller inte alls var det väl negativ artikel. Och Nej. det var allt. För att vilja legalisera eh, incest till exempel om något, några äldre syskon eller, eller äldre, jag kommer inte ihåg hon som åldrar, men ja, om de vill ha sex så ska det väl vara upp till dem och så vidare. Och så här. Det är väl någonting som borde vara eh, rätt extremt kan man tycka. Att, nej, men mm. då är det mycket värre att en person har sagt ett par ord. Mm. Då, då, är det värt att, att, att, få, att, få, höra om och om om igen. Det är mm. sånt hyckleri egentligen. Eller det är sån, mm. ja, att det, det, det ena gäller för vissa och det andra gäller för andra och Nej, jag blev så otroligt frustrerad idag ja. så jag gick runt och muttrade och muttrade och muttrade. Mm. Ja, det har jag också gjort. Och sen har den här diskussionen gällande yttrandefrihet kommit på tal på jobbet otroligt mycket i och med den här händelsen. Mm. Jag Nej, usch. Alltså det, det är verkligen hyckleri från alla håll och kanter känner jag. För de flesta säger, nej men det ska ju klart man ska kunna tycka och tänka vad man vill och man ska få säga det. Men det är klart det ska hållas inom vissa ramar. Jag förstår inte hur man kan förespråka yttrandefrihet men ena stunden sen bara nej. Yttrandefrihet har inga ramar. Inte riktig yttrandefrihet i alla fall. Nej, det, det tycker inte jag heller. Fast där kan man ju i och för sig också in på en annan fråga. Ska man då i så fall förlåta pedofiler få propagera för vad de tycker? Ja, men propagera det är ju upp, att uppvigla så att säga. Det är väl en liten annan sak eh, om det är någonting som faktiskt mm. är kriminellt, alltså rent som som ja, pedofiler till exempel, om ja, de uppmuntrar människor till att begå en kriminell handling som det faktiskt är att ha sex med barn. Mm. Men att ha en åsikt och tycka och tänka på ett visst sätt om politik, ja. det är då banne mig inte olagligt vad de än säger. Det, men det är i alla fall väldigt blandade åsikter gällande Erik här. Vissa tyck, säger ju att nej, men det här var väl ingen stor grej och det här tror jag väl knappast skulle ändra så mycket och, och, hoppas att Erik fortsätter och kommer tillbaks och sådär. mm. Sen finns det en då som jag läste här som skrev så här, citat. Jag skulle vilja utnämna Erik Almqvist till veckans blattelover efter att ha sabbat för SD och dessutom agerat sjukt otaktiskt. Så jävla skamligt. Hoppas Åkesson spöar skiten ur honom behind the scenes. Men, jag läste det här också. Alltså, ja, om än att han delvis såklart har ju rätt i att han har sabbat för SD. Men frågan ja. är hur mycket? För jag menar, jag själv, det är inte så att, eh, så att eh, min bild på något sätt ändrades. För det det, det, alltså för när man tittar på den där filmen det är inte så att han står heller om, alltså för SD är ju som sagt, de är kulturnationalister och det, det, det är inte för dem ligger ju inte fokus direkt på etnicitet, men det han säger i filmen är ju att nu, om jag inte minns fel, någonting i stil med att du beter dig inte svenskt mm. och det är ju är, egentligen i linje då med vad de eh, vad SD tycker men att han just mm. valde de här ordvalen och det var väl som sagt kanske inte de bästa ordvalen. Och, och, och, man, det är ju mycket vi inte har hört heller såklart. Jag menar, för den här Soran, han, han är nog garanterat en person som kan reta gallfeber på vem som ja. helst tror jag. Mm. Och, och, och, säkert få människor att säga sånt som kanske är, mindre smart. När det dessutom uppenbarligen var i en onykter situation. Mm. Så, Ja, det känns... Men sen blir jag så förbannad över alla dessa som håller hela partiet skyldiga för vad Erik har gjort för två och ett halvt mm. år sedan på fyllan och i det psykiska, eh, alltså i den psykiska ohälsan ändå var i som han själv har sagt. Mm. Alltså jag tycker snälla, det är en person. Ja, nej vi får väl se då här, hur, hur det hela det här utvecklar sig och jag personen kändes första av de där 150 000 gångerna jag hörde det idag. Den första gången mm. så kände jag ju bara det att jag tycker det är ju väldigt tråkigt för att Erik är ju ändå en person med huvud på skaftet men om man ska titta rent en mm. kunnig person helt enkelt. Han är ju inte eh, dum så. Och, mm. och det var ju därför jag blev så förvånad när jag väl såg den här filmen för att då var det som att det var någon, eh, han var som en tonåring höll jag på att säga nästan, mm. kändes det som. Alltså det, det var så natt och dagskillnad på det man har sett av han innan och mm. ser det där. Det, mm. så att jag, mitt råd till dig Erik om du lyssnar, vilket du antagligen inte gör, men om mot all förmodan du skulle göra det, drick inte alkohol. Det är, jo, det är... gör det, men tänk på vad du Ja, men med måtta. Drick med måtta då. Och, men det ska väl alla göra. Och, och se till så Kent inte filmar. Ja, ja precis. Eh. Sen är det ju faktiskt så att när spriken går in går vettet ut och så är det för alla. Ja. Jag har väldigt svårt att se att någon av de här som klankar ner på Erik själva aldrig någonsin har varit elaka eller sagt någonting de ångrar på fyllan. Mm. visst, man ska inte skylla på fyllan, men allvarligt talat, alla är väl för fan människor. Människor nu. Mm. Människor. jo, men det är människor. <laughs> det är ju för fan människor. Från Norrland. Ja. Eh, men då kan jag ju bara tillägga nu att eh, vi, som ni kanske har listat ut eller ni har ju märkt att vi sänder inte live. Vi spelar ju in lite i förväg. Så vi, det kan ju hända saker nu innan vi släpper det här eh, och komma fram mer saker. Och till exempel då vad som... Eh, eh vad Kents roll var i det här, det skulle jag bra gärna vilja veta. Eh, men eh, så vi kanske får anledning att återkomma till det här får vi se. Kanske mm. nästa gång då. För det här är ju en relativt stor grej då. Ehm, men då tar vi och lämnar det ämnet och går vidare till nästa. Ja, och nästa ämne då det är fungerar det verkligen att snyfta? Och det, ja, eh, eh, jag läste lite, jag gick igenom, jag, eh, ni kanske kommer ihåg att ni som lyssnar då, om ni lyssnade på det programmet, vilket vi hoppas, det programmet när vi gick igenom en uppsats då om rasism i skolan och så vidare. Mm. Jag satt först och tänkte till det här programmet om jag ska kolla rätt på någon annan uppsats och gå igenom, fast det blev inte så, jag körde lite Ja, som, eller vi körde ju på lite blandade ämnen ändå. Men jag hittade ett citat här eh, som fick mig att börja tänka på hela det här då ehm, med det här snyftandet som sker allt för ofta i media och bland politiker. Det här, det här är, ju det här är en sån typisk grej som kan verkligen användas eh, en typisk grej som används. Men ja, det står så här då, citat. 16 maj 2005, E18 norr om Stockholm. Siba, 16 år gammal, är på väg med sin pappa till Enköping i en skakig Honda som pappa har lånat av sin arbetsgivare. Tillsammans med sin pappa, mamma och stora syster flydde Siba från Iran och sökte asyl i Sverige 2001. Våren 2004 fick de det andra avslaget. Familjen valde att stanna kvar och gömma sig. Alltså, eh, illegala invandrare heter det. Men ja, ja. Efter några månader lämnade mamma dem och åkte tillbaka till Iran. Siba berättar att hon inte längre orkade vara gömd. Stora syster försvann också spårlöst till en annan stad. Sibas pappa arbetade i en bilverkstad i eh, en Stockholmsförort. Den där dagen är de på väg till en vän i Enköping. Mitt under resan får Sibas pappa smärtor i bröstet. Han har ett hjärtproblem. Hans mediciner är slut och eftersom han är gömd <clears throat> illegal Eh, kan han inte få tag i nya. Han stannar bilen, kliver ur och lägger sig på marken. Siva blir orolig och tar fram mobilen för att ringa efter hjälp. Hennes pappa hindrar henne, citat, om de kommer tar de dig. Han dör någonstans mellan Stockholm och Enköping, slutcitat. Och det här är ju verkligen vanligt att de politikerna och media som jag var inne på där, att de tar upp så här enskilda fall eh, av sådana här alltså saker så, som eh, ja, när, det, när det någonting slutar illa eller kanske kan tänkas och sluta illa då. Och så använder de det som propaganda. Eh, mm. Trots då att det här är ett få, få, fåtal historier av hur många invandrare vi nu har, en eh, bra bit över en miljon. Mm. Ehm, men då är det ju frågan då, om man tittar tillbaks i tiden, igen tittar lite tillbaks, för då vet jag att då var det ju verkligen minsta lilla saker om invandrare. Då var det så här, åh, putti putti nutt, vi måste ta hand om dem alla, stackars liten, sådär. Men då är det frågan, blir folk, tror ni att folk verkligen fortfarande blir lika illa berörda? Ja. Ni tror det? Jag vet det, mm. och jättemånga jag har diskuterat med. Faktiskt, de svenskar som eh, är så otroligt eh, frälsta i mångkulturen och, och ska verkligen få in alla hit till vilket pris som helst. De drar ju upp sådana här fall, enskilda fall i sina argument. Att det är så mm. tragiskt, det är så, det är så hemskt och det är så synd om dem. Och, herregud, ja. Här... Eh, Istället för att då se till statistik och fakta att det faktiskt är en, en bråkdel utav Eh, till exempel flyktingarna som kommer hit. Det är en bråkdel av invandrarna som är här. Men, men, men eh, just ren fakta och statistik, det vägrar de se till. Utan de går och tar åt sig sådana här saker. Men då mm. tänker de inte på det att sådana som får så kallat leva, leva då gömda eller illegala invandrare de har inte flyktingskäl för då hade de fått stanna. De är inte arbetskraftsinvandrare, för då hade de antagligen också fått stanna. De är inte anhöriginvandrare då, uppenbarligen, för då hade de ju också fått stanna. Och så vidare, och så vidare. Det finns så många vägar in och kommer man inte in ja, återigen, jag har sagt det förr och sagt det igen, då, då kan man inte ha minsta lilla anledning till att Nej. komma hit helt enkelt. Och då, då undrar jag då, varför ens snyfta om det här då? Eller varför gjorde alltså valde de det här då och ändå stanna kvar här? När det ändå mm. finns så många möjligheter för den här familjen då från Iran. Hur många länder finns det inte i närområdet till exempel? Där hade de mm. kanske kunnat eh, mycket mer troligt och kanske fått stanna och fått ett bra liv. Mm. Eller då om de när de begav sig till EU, varför bege sig hela vägen upp i kalla Norden varför inte något... Eh, varför inte helt enkelt att de bara, nej okej, vi fick inte stanna här. Okej, men då åker vi och testar i något annat eh, land i EU till exempel. Men ändå så valde de ju Sverige, återigen sjukt långt från Iran. Mm. Och eh, ja, min tanke är väl då bara om det hade varit med mig då till exempel. Det är ju inte så att om jag kommer till ett land och de säger nej, Nej, du, nej, men du får inte stanna. Hej, okej, okay, ja, det var ju tråkigt. Men ha, då får jag väl åka vidare då och kolla om man får stanna någon annanstans då helt mm. enkelt. Mm. Det är inte så mm. att man bara, nej, nej, okej, okay, nej, jag fick nej och jag fick nej. Nej, men jag stannar här ändå. Ehm, jag är ju sjuk och det kanske är svårt att få hjälp och sådär. Nej, men jag stannar här ändå. Det, det, det, det, det är ju ett mm. väldigt ologiskt sätt att tänka tycker jag. Mm. Mm. Och det, det, det är ju knappast Sverige som bär skulden eller svenskarna som bär skulden för att den här pappan då dog. För han hade ju kunnat gjort, valt något helt annat Precis. för sin familj helt enkelt. Mm. Alltså men jag ska vara ärlig, visst alltså det är ju verkligen, det känns ju såklart tråkigt att läsa det där och att hon blev utan pappa. Ja men det är ju ett tragiskt öde. Ja det är ju, det är men, men, samtidigt så är det, jag vill säga det är hans eget fel helt enkelt. Ja, men det är ju det. Ja, nej, men man kan ju inte heller, för det är som att alla tror att man ska kunna hjälpa alla människor i hela världen. Men hade vi kunnat gjort det hade vi fan inte varit några som drabbades i, där det är krig liksom. Alltså, ja. man kan inte skapa fred på jorden genom att ta in alla i Sverige. Nej. Det är omöjligt. Nej, men det jag menar Alla med att, kan inte räddas då. Nej, men det jag menar med att han får ju skylla sig själv nästan, det är ju att om han ska se efter sin familj så att säga på bästa sätt, då, då, då innebär ju det att hitta en plats där man kan leva som, mm. alltså, och, och, bo som en medborgare och att, eh, ja, sådär, och att eh, alla har alla rättigheter som som man mm. liksom ska ha och men att även illegala börjar få alla rättigheter som vi redan har men ja Eh, så, så hade han borde ha gjort. Som pappa borde han ha gjort ett bättre val då, men mm. då gjorde mm. han inte det. Nej. Nej. Och, och tyvärr det... så många använder sig också det, är det här att till exempel då, att hon Siba då hade ju kunnat få stanna. För hon har ju bott här så länge och hunnit rota sig och allt sånt där. Men lever man gömd, hur ska man då kunna rota sig? Mm. Ja, med dagens politiker så går det väl alldeles utmärkt när de får alla mer och mer rättigheter. Men ehm, ja, ja nej, så det var det ödet och jag kan säga att jag faktiskt... Ehm, ja, det kan man ju nästan säga att det är politikernas fel att man blir allt mer avtrubbad och kanske de skulle vilja kalla en känslokall. Men jag, jag man känner ju rent konkret, såklart att det är tråkigt så, men det är inte så att jag ligger och gråter för det. För jag tänker ju själv att om jag hade varit pappa till en familj, då hade jag gjort sakerna helt annorlunda. Mm. Eh, och det tycker jag väl de flesta borde kanske ha gjort. Men ja, eh, alla är inte lika och tänker inte lika. Det ska Nej. gudarna veta. Fast lite tror jag väl det, för det hade varit desto tråkigt. Så. Mm. Ja, men eh, då tänkte jag att vi går vidare till nästa ämne, ett rätt tungt ämne men det kan vara bra att prata om så vi går vidare till det nu. så finns en spegel på nadsol.tk. Sen har vi till exempel gunnar1.tk. Ni kan bli medlemmar också för 100 kronor eller stödja oss ekonomiskt på plusgironumret e då 634 1 Vår eh, försäljningsverksamhet eh, finns på annons1.tk. Annons 1.tk CD-skivorna är slut men det finns fortfarande till exempel böcker och tröjor. Ganska, ganska unika böcker då. Sen kan ni nås på mobiltelefon och skicka sms också då. Det är 0769 37 37 06. Nu har vi en röstbrevlåda också. När man talar in där så kommer det som en ljudfil. Eh, man kan avlyssna då på 0225 60 143 alltså 0225 60 143 och sen kan ni skriva till oss på adressen jallarhornet sverige.nu Men eh, jag kanske glömt att säga också att ni kan besöka oss då på internet på adressen webbradion.tk och så kan ni sprida ut den adressen på olika sociala medier på internet. Vi finns också på Facebook. Vi finns på Facebook och på Youtube också. Internet på adressen webbradion.tk Och så kan ni sprida, sprida ut den adressen på olika sociala medier på internet. Vi finns också på Facebook. Vi finns på Facebook och på Youtube också. Finns vi och eh, bloggar och så vidare. jag rätt att utan marocker hjälpa en dag i fält och räcka ut mina händer till mina er Radio Holger Internet. Den officielle propaganda fra de danske myndigheder og medier er efterhånden så løgnagtig, at det skriger til himlen. Den 14. februar hyler medierne op om et forfærdende faktum, som man angiveligt via en forespørgsel er kommet frem til. Medierne skriver, citat, 2013 bliver endnu et år, hvor antallet af danskere på offentlig forsørgelse sætter rekord. I løbet af 2013 runder antallet af offentligt forsørgede 2,2 millioner. Det er ikke mindst befolkningsudviklingen, der slår igennem med flere ældre. Over 10 år er antallet af offentligt forsørgede steget med 324.000, hvorefter de 322.000 er folkepensionister. Det fremgår af et svar, fra Økonomi- og Indrigsministeriet til Folketingets Finansudvalg. Citat slut. Ja, det lyder jo ikke så godt, men er det nu også sandt? Nej, det er det ikke, og det er netop det løgnagtige i det hele, som gør det til propaganda. Man skal lægge mærke til, at der utryggeligt står, danskere på offentlig forsørgelse sætter rekord. Men det er jo slet ikke tilfældet, for man har i beregningerne uden videre medtaget flere hundrede tusind fremmede. Og fjerner man disse fremmede fra opgørelsen, så ser det slet ikke så dramatisk ud. Tallene er således fejlagtige, for de bygger både på danskere og fremmede, og derfor giver de også et helt forkert indtryk. Når man importerer bistandsmodtagere fra hele verden, så kan man jo sagtens komme op på et imponerende tal men det siger ikke meget om danskerne. Og samtidig bliver det klart, at man nu kan opnå en betydelig lettelse i samfundets forsørgelsesbyrde, hvis man sender de fremmede hjem, men det er der mærke nok ingen af medierne, som gør opmærksom på. Også Mogens Kamre er træt af den officielle propaganda, der strømmer fra de danske medier. Han skriver følgende på Facebook, citat, Ingolf Gabold og holdet bag borgen har det helt klare mål at påvirke seerne til at antage de politiske holdninger, de selv har. Det kaldes på almindelig dansk politisk propaganda. Det er typisk for denne klasse af selvbestaltede, men licensbetalte smagsdommere, at de mener, at de selv har ret. Det er udtryk for en totalitær tankegang, som hører hjemme i DDR-tiden. De fleste af de seere, som finansierer Danmarks Radio, mener ikke, at de radikale har fundet de vise sten. Derfor er de radikale stadig et lille parti. Og vi skal ikke blive ved med at finde os i, at radikale og socialdemokrater opfører sig som om, at de ejer Danmarks Radio. Citat slut. Nej, den officielle propaganda må modvirkes ved, at man skaber alternative nyhedskanaler, og der kommer dog så stadig flere af den slags. Derimod er der vel ikke meget en udsigt til, at Danmarks Radio vil ændre signaler. Dertil er der alt for mange gamle 68'ere ansat i institutionen. Daniel Carlsen, leder af det patriotiske Danskernes Parti, har nu fået erstatning for uberettiget fyring. Daniel Carlsen blev allerede på den anden dag hos bordpladevirksomheden PFP i Kjellerup kaldt ind til chefen, hvor han fik besked på at tage hjem og ikke vise sig mere. Begrundelsen var underligt nok, at virksomheden ikke ønskede at ødelægge sit navn og rygte ved at have den unge Viborgenser i praktik. Men den form for fyring går ikke, har ligebehandlingsnævnet netop afgjort. Daniel Carlsen er således tilkendt en erstatning på 25.000 kroner, da nævnet vurderer, at fyringen var ulovlig, fordi den blev begrundet med Carlsens politiske anskuelser. Daniel Carlsen har siden sin tidlige ungdom været meget aktiv i politik, og i juni 2011 stiftede han sammen med et par andre patrioter Danskernes Parti. Jeg er meget glad for denne afgørelse, som er ekstremt vigtig for ytringsfriheden i Danmark. Nationale danskere, der tør tale Rom midt imod, skal ikke være bange for at miste deres arbejde på grund af politisk korrekte arbejdsgivere. Denne sag danner præcedens, og alle vil i fremtiden kunne henvise til sagen, sagde Daniel Carlsen efter sagens afslutning. Sveriges mest berømte kriminalforfatter hedder Jan Guillou, og han har også slået sig op som Sveriges nummer et, når det drejer sig om antiracisme. Jan Guillou er en brugtende og stupid person, der roses i alle de svenske medier for sit store samfundsengagement. Han fremstilles også som modig, og han udfordrer der også alle de svenske racister. Eller gør han virkelig? Når det kommer til stykket, så viser han sig at være en lille kujon, som journalisterne skal holde hånden over. Det svenske Aftonbladet havde højtideligt bekendtgjort, at den 10. februar skulle de svenske racister og internethadere have et par på hovedet, for det ville Jan Guillot sørge for i en direkte telefonudsendelse. Og hvad skete så? Jan Guillot vågede ikke at modtage et eneste kritisk telefonopkald, og det hele endte med, at Jan Guillot bare kommenterede nogle politisk korrekte tekstkommentarer, der var forhåndscensurerede. Den stort anlagte antiracistiske offensiv brød således ynkeligt sammen, og Jan Guillot viste sig at være et stort blålys, der ikke kan tages alvorligt. Ja, fordi man er kriminalforfatter, så behøver man hverken at være begavet eller modig. Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl skriver i denne uge om, hvordan der aktivt skal kæmpes for danske kerneværdier. Oplysning og forsøg på dialog er i mange sammenhænge naturligvis vejen frem. Men for eksempel i forhold til bekæmpelsen af chikane mod jøder, skal der desværre meget mere til. Dansk Folkeparti har allerede foreslået økonomiske sanktioner over for familier, hvis børn udøver chikane mod jøder. For eksempel træk i børnesjek og eller kontanthjælp, udsættelse fra boliger, for eksempel forflytning til andre bydele og udvisning af landet, når dette kan lade sig gøre i grove gentagelsestilfælde, skriver Christian Thulesen Dahl blandt andet. Ja, Og tænk, hvis Dansk Folkeparti udviste lige så meget omsorg over for danskerne, som partiet gør over for jøderne. Så ville partiets politik blive langt bedre. Hvornår har man for eksempel hørt, at Dansk Folkeparti ville skride aktivt ind mod alle de fremmede indvandrere, der forringer danskernes livskvalitet? Nej, man taler i partiet om integration af de fremmede skønt man kun burde tale om en repatriering af de fremmede. Dansk Folkeparti fremsætter mange forslag, der faktisk næsten alle peger i retning af en principiel afstandtagen fra indvandringen. Men hvorfor erklærer man så ikke, at man ønsker et virkeligt stop for al indvandring og en repatriering af alle de fremmede, der allerede tidligere er strømmet ind i landet? En sådan erklæring ville skabe en meningsfuld ramme om alle de enkeltforslag, som partiet fremsætter, og det ville skabe klare linjer over for vælgerne. Nu ved man jo ikke rigtigt. Dansk Folkeparti fremsætter som nævnt lejlighedsvis rigtig gode forslag på det frempolitiske område, men realistisk set, så vil en gennemførelse af samtlige disse enkeltforslag jo slet ikke løse de fremmede politiske problemer. Der skal meget mere til. Hvad nytter for eksempel en hjemsendelse af nogle få indvandrere, når man lader alle de andre fremmede bo her i landet fortsat? Der er noget helt galt med denne tænkning, for problemet med de fremmede er ikke et problem med nogle få fremmede, men med uhyre mange fremmede. Og løsningen på problemet er derfor også en løsning, som er omfattende, det vil sige en repatriering. Nej, de fremmedpolitiske forslag må være realistiske i den forstand, at deres gennemførelse virkelig ville ændre noget på en afgørende måde. Ellers er det bare udmærkede forslag, der gør sig godt i den politiske debat, men i øvrigt ikke betyder noget særligt. Og der er virkelig behov for et stop for indvandringen og en repatriering af de fremmede. For de såkaldte flygtninge strømmer nu i stadig større antal ind i Danmark, efter at den nye røde regering har åbnet portene på vid gab for dem. Men hvad er det egentlig for flygtninge, som i tusindvis kommer til Danmark? Ja, flygtninge i hvor forstand er det ikke. Flygtningebegrebet er nu fra et humanitært begreb blevet forvandlet til et redskab, der hæmningsløst anvendes af de fremmede fra den tredje verden til at kolonisere Danmark. Oprindeligt udtrykte flygtningebegrebet ett behov for beskyttelse mot en orättfärdig förföljelse. Men nu er flygtningebegrebet blivit en allvarlig trussel mot Danmark, för nu kalder alla forsørgelsessøgende personer sig fra den tredje världen för flyktingar, Så de med myndigheternas godkendelse kan strömma in i Danmark och bosätta sig och få forsørgelse. Men äkta flyktingar är inte folk, der kommer i store flokke fra den anden side af jorden. Det er folk, der kommer enkeltvis fra et naboland. At kalde lykkejægerne fra den tredje verden for flygtninge, er at gøre nar af og misbruge folks humanitære følelser, og det er at sjofle trangen til hjælpsomhed. Flygtningebegrebet er nu blevet så misbrugt af de fremmede fra den tredje verden, at det har mistet enhver legitim mening og nu dækker begrebet kun over en forbryderisk bestræbelse på at søge forsørgelse på andre folkeslags regning. Og er de fremmede først blevet godkendt som flygtninge, så står alle døre dem åbne. De skal integreres i det danske samfund, hedder det sig, og det betyder i praksis, at de sendes ud til en eller anden kommune, der så skal skaffe dem alt, hvad de behøver og ønsker. Kommunen skal skaffe dem en bolig, betale boligindskuddet, betale for møbler til boligen, betale huslejen og i det hele taget betale for flygtningens almindelige forsørgelse. Desuden skal kommunen sørge for skoler og kurser, lægehjælp og transport for flygtningene, og det eneste, der kræves som modydelse, er deltagelse i danskurser, og gider flygtningen alligevel ikke at deltage, ja, så sker der ikke noget ved det. Kommunerne skal desuden etablere såkaldte tilbud til flygtninge af social art, så de dog har noget at fordrive tiden med. Og nu sidder de fremmede så i Danmark. På danskernes regning er de blevet etableret, og på danskernes regning henter de stadig flere familiemedlemmer til Danmark, så også de kan bosætte sig i landet og kræve forsørgelse. Og aldrig før i verdenshistorien er kolonisatorer blevet behandlet så storslået. For i stedet for at drive de fremmede ud af landet igen, hvad et hvert fornuftigt styre ville have gjort, så stiller man alle det danske samfunds ressourcer til de såkaldte flygtninges rådighed, forkæler dem og accepterer, at de bliver i landet, skønt de intet krav har på dette. Og alt dette, blot fordi man kalder disse kolonisatorer for flygtninge, en fuldstændig ufortjent betegnelse, der overhovedet ikke har nogen relation til de uhyre mange fremmede, der dækker sig under betegnelsen, når de kommer strømmende til Danmark. Og så fortsætter de fremmede med deres forbrydelser over hele landet, og omfanget viser sig igen at være forbavsende. Medierne skriver, citat, Politiet har forløbigt fundet 200 iPhones, 80 MacBooks, og et parti spritnye Dell-computere på et gigantisk hælerlager i Valby. Varerne menes at stamme fra indbrud over hele landet. Tre herboende irakere er anholdt i sagen, som politiet mener at bunder i groft organiseret hæleri, hvor de stjålne varer ifølge politiet skulle sendes ud af landet til Irak. Der er tale om op til 20 fyldte paller med hælervarer. Vi har stadig ikke et overblik over, hvor stort det egentlig er. Men vi snakker 20 europaller, stablet med varer i 2,5 meters højde, så der er nok at tage fat på. Det skal nu køres til stationen og pakkes ud, og så skal vi have set på, hvor tingene stammer fra. De nye delcomputere må der i hvert fald være nogle, der savner, siger vicepolitiinspektør Tommy Laversen fra station Bellerhøj, Københavns politi. Byggepladserne over hele landet er plaget af fremmede. Der underbyder de danske byggearbejdere. Som en følge af dette er mange arbejdskonflikter i gang, og i de fleste tilfælde er man i stand til at tvinge arbejdsgiverne til fornuft, blandt andet gennem blokader af arbejdspladserne. Medierne skriver for eksempel den 14. januar følgende, citat, Vi har haft en tolk ude og snakke med dem, og de vil ikke sige, hvor meget eller lidt de får i løn, men de ryster på hovedet, når vi spørger, om de får det, en dansk arbejder skal have ifølge overenskomsten. Sådan siger Ole Holst fra 3F Roskildeegnen, der lige nu blokerer for adgang til Karas milliardbyggeri i Roskilde. Siden onsdag har de lokale fagforeninger forhindret adgang til byggepladsen i protest mod de lave lønninger til de polske arbejdere. Vi har hørt om lønninger for svejsere på 8 euro i timen. Roskilde Kommune, som er en af de ni kommuner, der ejer Kara, er ked af den omtale blokaden giver, og at man oplyser, at det er indføjet i kontrakten, at polakkerne skal have en løn, der svarer til det normale for en dansker, som udfører samme slags arbejde. Netop nu har det polske firma, der er årsag til blokaden, sagt ja til at forhandle og tale med de danske fagforeninger. Årsagen er sandsynligvis et indgreb fra den tyske hovedentreprenør i München, der ikke ønsker, at hele arbejdspladsen går i stå, fordi et enkelt firma med 10 ansatte på arbejdspladsen er på tværs. Ja, det er jo ikke for de polske arbejderes skyld, at man skal betale dem danske timelønninger. Nej, det er for de danske arbejderes skyld. For skal arbejdsgiverne betale lige så meget i timen for en polak som for en dansker, så forsvinder polakkerne efterhånden fra de danske byggepladser. Polakkerne er jo kommet ind på de danske byggepladser ved at underbyde de danske arbejdere. Og har de ikke mulighed for at underbyde danskerne, så vil de forsvinde igen. Poul Winter Jensen fra den danske forening oplyser følgende på baggrund af fremkommende tal fra Danmarks Statistik. Citat. Barske tal. Hver tiende i Danmark har udenlandsk oprindelse. I 2012 indvandrede 71.739 personer til Danmark. Det er det næst højeste antal indvandringer nogensinde, og er kun overgået i 2008, hvor ca. 1000 flere kom til landet. 1. januar 2013 var der således 600.674 personer, med udenlandsk oprindelse i Danmark. Det er fire gange så mange som for bare 30 år siden i 1983. I forhold til hele befolkningen udgør personer med udenlandsk oprindelse i dag 10,7 procent mod 3,1 procent i 1983. Det skriver Danmarks Statistik i en nylig offentliggjort undersøgelse af indvandring til Danmark. 2012 blev samtidig året, hvor Danmark fik flest indvandrere fra vestlige lande. Godt 1000 flere end i 2008. Danmark har således fået 33.824 nye indbyggere fra andre vestlige lande. Citat slut. Og det var så oplysninger fra Paul Winter Jensen.